นอมนอมหลวงพ่อคนนมน้อมพระคุณเจ้าที่ขณะก็จะสวาแบบไร i g h t บัวบาวบัวอันตามที่จริงนะการอันการประสบการณ์ของขน่อยขน่อยก็บ่เคยก็เคยอยู่นางพุทโธพุทโธมาเมืองอเมริกาแต่อยู่เมืองราบ่เคยในนางเจ้าเถือ กับมาเขาวัดดา้ก็นังพุทโธแต่ว่าขาดกัญญามิมิตขาดครูบาอาจารย์เฮ็ดเองเฮ็ดเองทำเองไปนอนวัดเฮ็ดเองทำเองเบิดไปนอนกันแต่เป็นสิบสาคนนะผู้ปินาเขาวัดแต่ว่านั่งก็ได้สงบดีได้ พุทโธพุทโธได้ สงบดีนั่งเถื่อก็ได้มิมิตียังหนะเห็นแล้วก็ว่าตัวเองนี่ก็เข้าใจ แต่ว่ามาสิ่งหนึ่งเห็นสิ่งนั้นนะ มาสิ่งหนึ่งบรรมูเบายังมาหนะ มันมีความโกรธความเขียด ความสร้างความยังคือเก่าคือบางที่ก็แห้งนะกว่าเก่าบางที่เก็บใบได้ได้นะมันนี้มีเหตุบางเงินก็ได้ว่า โอ้ยว่าสันสะทุเดอร์คันผู้ขา มีปรมีแต่อดีตศาสตร์ในกระทำผู้ขาก็มาจะว่าจะว่า ขอให้พบหลวงพ่อหลวงตาครูบาอาจารย์ เพิ่นผู้แจ้งเห็นจริงหรือบุคคลใดมาสีทางบอกบอกทางถือบ่มนเผยพบภาษียาไม่ไตเลยพบหลวงพ่อหลวงตาครูบาอาจารย์ดึกบุคคลใดกยาดึกกันนัญญทำกยามาสีทางบอกบอกทางถือให้ผู้ขาเลยไปจะถนัดดากคานอาจารย์บันนี้จังมาพบสายหลวงพ่อเทียนสายหลวงพ่อเทียนนี่ก็บอหว่าเพิ่นเห็นอย่างมิยมเขาจะแนะนำว่าโอ้มีสายการเคลื่อนไหวนะขน้อยนี่สายได้ก็เอา เพราะว่าขน่อยถูกใจบ่เป็นถูกกายเนี่ยกายนี่บ่ถูกปันไหนเราเคยประสบการณ์มาเนี่ยมันถูกใจมูเบาอี่ยงแบบเป็นปีเป็นเดือนนะอยากเอาตัวนี้มันออกก็ได้แสวงหาพันแนะนำขน่อยก็ตัดสินใจไปเก็บอารมณ์แล้วก็ไปพอหลวงพ่อลาหลวงพ่อดีเดชนี่ขน่อยเฮ็ดจริงจังอีดีเลยเฮ็ดจริงจังถ้ากิเลสขน่อยตายขน่อยตายเสียดีกว่าเออเอาแบบนั้นได้สัจจะแบบนี้ได้ บ่เป็นเหตุดินรอได้เลยเองสิได้ได้เหตุเอามันจะมาตายคุณเออ บันนี้ก็เขาไปเก็บมารมเลยบ่เคยเก็บมารมเก็บมารมดีบ่หูว่าเก็บมารมแบบไรสัมอยู่ราสิบกาเซนหอนเซนหนาวเซนถูกสิ่งถูกอย่างไปไปพอกันระยะทำน้ำกันนี่แหละคือเมพรเมพรนี่เป็นผู้มาแนะนำก่อนเพิ่นเข้าไปปฏิบัติก่อนก็มาแนะนำก็ฟังความเพิ่นนี่แหละเพิ่นเป็นกันญาติมิตเด้กล่าวเพิ่นอีกเลย คงบอกได้สัจจาผู้ใดมาให้คำแนะนำจะกรรมนะก็กรรมพนีดีกรรมไปก็เข้าใจว่าเพื่อสิมาไปเก็บเพื่อสิยังขูดตัวกูของกูออกเนี่ยขูดตัวทีมันนั้นเนี่ยควมโกรธควมโลภควมหลงควมมีสาตาหอมควมหักควมแพงนี่ก็เกิดเกิดอยไป อ่านอ่านบบาๆเราไม่ยาวเนาะปัจจุบันที่มาเนี่ยตามที่จริงขน่อยก็มัน ควรเบิดอายุการเดินทางกับหลวงพ่อนี่นะมันอายุเท่านี้เนี่ยตามที่ยิงหลวงพ่อเพิ่นก็ควรปล่อยเลยเนาะขณะอายุสำนีเลยจ็ดสิบปลายเนาะไปข่าไป่กับอะไรยังกับอะไรหรอกเนาะมันเบิดกระเซียนเลยเนาะแต่ว่าหลวงพ่อเิ่นก็อีโต้นี่ตัวยังเมตตาเป็นแต่ไหนก็เออนำอยู่กับบ้าแต่สิใหญ่บ้านนี่มาอย่างเพื่อมาอย่างมาเห็นหูมาศึกษาคือกันเลยโบเป็นว่ามาเอามาเก็บมาศึกษาเห็นอย่างตามที่จริงนี่ ถ้าเข้าเข้าใจในในหุบแบบนี้นะเป็นยังขนาดยังหุบแบบนี้ เพราะว่าหุบแบบนี้บ่เม็นจะไม่ยกมือได้ แต่ไรกนิยบทการนั่งการเดิน การไปการถูกทิ้งทุกอย่าง การปัดการปวดการเหตุเขาบ่ใส่การกินิยาบทแบบการเคลื่อนบ่หรือว่าเขาใส่ขั้นสิบไปเหตุกินดับตาไปบ่สิไปใส่ดับตาไปบ่ บ่ต้องมือตาไปเบิดอันนี้จังว่าขน่อยกับกับมามายังมาเสียปังน้ำกันนี่ได้บ่เป็นบ่ามาเอามาแต่งมาปรุงมาอย่างได้มาเสียบตัวแต่มาเป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่างเป็นกันนะทำน้ำกันพ่อว่าขน่อยนี่ขันรองพ่อว่าอีสังสั่งอีสังขน่อยจำจำเป็นบ่มจำเป็นได้ตัดสินใจไปโดดกันนาดานี่ตามที่จริงมันก็บ่ควรมาเนี่ยเนาะภาษากับบ่เป็นยังกับบ่เป็น แต่ว่าบริเกี่ยวกับภาษาบ้านี้เกี่ยวกับภาษาอย่างเกี่ยวกับภาษาใจแนวไรเฮาสิดีสีมานนี่ก็คือเมตุนาเราบอกสิเราเหตุการณ์ว่าเมตุนาเราบ่เคยเดินทางเรื่องรถกระดิหาวเลยแต่ภูเขานี่เคยเดินแต่กระดิหาวนี่ไปผู้เดียวไปเส้นไปเบิดน้องบริด้หีบนะ ต้องบอกเป็นแบบนั้นนะเราก็ว่า โอ้ยปื่มดวงพอเสียนี่เสียจะได้ปื่มหาหัวขน้อยบอกเลยว่าขน้อยต้อบอกว่าไม่ตุเนี่ยไม่ตุหน้าจงบกต่อปื่มดวงพอว่า เครื่องจะเสียทั้งในจะเสียจะจงบบาความจริงขน้อยต้องเดินนั่งรถบัสไปขอความเสียให้เขาบอกว่าจะของโดนว่าไอ้ร้อนโนไอ้ร้อนแค่เพราะว่าไอ้ร้อนโนไอ้ร้อนแค่จะได้เครื่องลงคองค่อย ขารลยกเรว่าเครื่องนงคอยพลีเจ้าซอยคอยแน่ว่าเป็นผูเขยารียกว่า สาธุเด้อขันผู้ใดจับเอาของผู้ขาไปพิดคอยเขามาส่งไปไว้เลยรถบัสมันสิออกนะมันอปจจะขึ้นรถขึ้นรถคนว่าไรเครื่อง ตามที่อยู่มันเครื่องขน่อยดอกก็เครื่องเพิ่นน่ะเพิ่นนาดอนตาตายเพิ่นเพิ่นเสียใจนะขนเลยก็ว่าเออไ่ต้องเสียใจเป็นนุ่นกันไม่ยังหาแปลงบานกันเพิ่นก็บอกว่าโอ้ยปุ้มหลวงพ่อขน่อยว่าเจ้าบนเป็นหัวปุ้มหัวสลิปเจ้า กันหน่อยก็ได้ว่าปุ๊บมันมังเป็นยังก็ได้ข้าวหนึ่งพักหนึ่งเขาได้มาทำมาปีเลยว่าเออ เขาก็เอามาส่งเขาหน่อยก็เด่นอมโดนบาดฮะมันคนแดนนะเขาหน่อยดดนขึ้นเดนน้องเด่นขึ้นเดนน้องอยู่อ่ะกูสิเป็นจะได้ก็เป็นไปสิท่านกับท่านบ่ท่านก็ได้นะการเดินทางนี่มีอุปสรรคว่าถกเสียงแต่ว่า แต่ว่าธรรมะจัดสรรธรรมะจัดสรรแล้วเขาก็ซอยบัญชีเขามาก่ะมาหอดต่อเขตมาหอดต่อเขตเขาบอกเฟี้ยวฟอมีแล้ว บันนี้ก็บอกพระใจเย็นใจเย็นก่อนเป็นตุนาคอยเขาบอกเป็นภาษาจาเขาบอกภาษาใจเย็นว้ายกันเลยสิเขาจะได้ยังไงเออใจเย็นคอยสิไปบอกเทวราชใจดีอยู่ในแถวรถนี่แหละมีบมีบ่เทวราชใจดี ก็ไปขอความสวยเหลือเขาก็โอเคเห็นหายได้เห็นหายเขาแล้วก็บอกใจเย็นก่อนเป็นตุนาจะโบตรงอีกอย่างเราคคนสิจัดการเองคยเคยประสบการณ์เนี่ยเพิ่นบ่เคยประสบเลยเราก็คือว่าเนี่ยเนาะก็ก็ได้ตลอดปลอดภัยมากเนี่ย บ้าเดี๋ยวบันนี้เขาเรากับอูว่าเพิ่นบอกดานไปหับนะเขาเราก็เห็นอยู่บันนี้โยมจิ๊กนี่โฟนเพิ่นกับอกเพิ่นกับอกบอกโทรโฟนเลยเพิ่นกับบกรับ โทรโฟนเพิ่นกับบกรับ โทรสองเท่าหมด่ะโดนก็ไปเจอที่ยังค้างเขาเราก็โทรโฟนอีกเพิ่นกับบกรับบอรับเดี๋ยวเขาเรากบว่าโอ้ยเพิ่นคือคนเวียดเนาะเพิ่นจะมาหาไปบันนี้ดานเดนไปเกโดนก็เจอที่ยังกันอยู่เพิ่นจะต้องไปถามกูจ้ะเพิ่นก็เดินเข้าไปโดนบาดเพิ่น แต่ว่าคนน้อยหูว่าคนมาเพิ่นยังผู้ใจหายใจหายก็เรื่องของคนเพิ่นเจ้าภาพคนน้อยเป็นแขกโอ้ยหายนะหายคนน้อยมาหอสถานที่แดนจะเป็นสันดีใจกันเลยบอกว่าคุณตีเราได้บอกบอกคนนอกว่าผู้จ้างว่าเพิ่นใจหายฮะเพิ่นก็ใจหายคนน้อยเนี่ยใจหายก็เรื่องของเพิ่นเนี่ยคนน้อยก็ผสนเออมาหอดเนี่ยคนน้อยก็บ้ามีมีเบียงยังคุณตีอยากให้เพิ่นเอาอารมณ์ออกแม่จะกลาง เพิ่นก็เข้าใจว่า ถ้าหน่อยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเอ็ดสองปีนี่ขึ้นสิซ้างไปกับเท่าลงจากโดนบาดเพิ่นขึ้นความผืนเปลี่ยนแปลงเพิ่นฮะขึ้นสิซ้างเอาก็สซ้างไปกับเท่าแล้วรู้พอเชิญไม่ให้กินเฉพาะเพิ่นก็ขึ้นแบบนั้นเพิ่นมาเจ็ดสิบสองปีแต่ต้องซ้างไปกับเท่าลงมาเพิ่นนะเพิ่นเพิ่นคิดนะบันมาได้เห็นยืนข้างอย่างแล้วมากางเต็นเพิ่นเพิ่นก็ใจหายเพิ่นคือสิรดโรคน้อยหนึ่งกระยาเพิ่นเรื่องนะ

าบาก็ะนัว่าว่าเจ้าภาพผู้ที่ทีมันเพิ่นเจ้าเพิ่นสิเป็นยังกระยาเพิ่นเลยเนาะด้านผู้นั้นผู้ชายผู้มาส่งมันบางไม่มือนี่ละขน้อยกันยังงงว่า เจ้าจ้ากับยมติบ่ยมติหรือว่าพระคุณเจ้าเจ้าอธิการวัดแตงจำนั่วก็งงพราะนั้งยมติเลยเจ้าหูจัาแลาวบ่ขนาดกับว่า แล้วก็งงอีกแล้วว่าบ่หูจักไปเบิดเออไปใจอยู่บอกสีผ้าให้เพื่อนเบิ่งอ๋อสีผ้าเขาบอกกันเอาเราก็บูจังยมติยมติก็บูจังแล้วนะสิเออเออ เอาขนมก็บอกเพื่อนว่าใส่ชุดเสียตามีเพื่อนบอกว่าโอ้ยเจใส่ให้แฟนอันติ้งไปหาคุณเออตามีคุณเ่อนว่าคุณป่าเออคุณป่าคุณหนูคุณยังกับประชนดอกเนาะขนมก็เลยว่าเออให้แฟนไปหาเพื่อนว่า อันเออบันเพิ่นได้เปลี่ยนว่า คุณแม่จะมาตกใจหรือฝรั่งไปฮับขนาดว่าฝรั่งไปฮับกับบอโซนี่ยังเพิ่นมาเสียเอาวิลิเอาหูบล้องพ่อไปโซ่ขนาดว่าบอโซ่หรอไปกันนาดาเขาขาตายกันแล้วไปเนี่ยเราจะเสียไปโซ่เียเพิ่นก็บอกว่าเสียให้ผัวไปฮับเพิ่นพยานว่า ขานอ้อยนี่ย่านอันว่าไปร้านยังกระเป๋าส่งสลิปสิสิสิไปห่วงยันนะกานี่แหละอาการมาประสบการณ์ยังน้ำกันกับบ่เบาไร้หรอกมัสัญญาการที่เฮ็ดนี่นะถ้าเฮาตั้งมกตั้งใจเฮ็ดดีๆ การเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างนี่อันนี้เคลื่อนขึ้นนี่ถ้าเฮาเข้าใจดีมันเป็นสติปัญญาอยู่ในนี้นะมันเป็นหูเป็นนามอยู่อยู่ในตัวนี้พ่อแห้งถ้าเฮาเฮ็ดนี่นะเฮ็ดจริงจังเลย ศึกษาจริงจังได้บ่เม่เทดีดีคือขน่อยบอกว่าคำเขาเก่าถวยเก่ามันโดดสาดเข็มแข็งเป็นบอกที่พวกเจ้าไปปฏิบัติมานี่มันโดดสาดเข็มขวนมันมีระบบระเบียบรับตาเสยงเงียมสะพบแต่ ตัวพวขณะปฏิบัตินี่มันคือดิ่งคือคางคือฝอนบอกลำวงเต็มไปดิ่งคือคางนี่มันดีดีแบบไรเพราะว่าจับค้มือซึกไปตลอดได้ตลอดเห็นอย่างคือผัวขน่อยเห็นขวายเห็นอย่างนี้เห็นบอกได้ตลอดว่ามันบ่ฝึกได้ฝึกฝึกเบิดเห็นอย่างก็ฝึกเบิดถ้าเขาได้ตัวสติสัมผัสัญญาณนี่ สติตัวนี้นี่มันสิเป็นกอแก้วมันสิป้องกันมันสิเป็นที่รักษาจิตของเฮานี่รักษาจิตของเฮานี่ ถ้าเฮาเห็ดดีๆแล้วมันสิเป็นผู้รักษาจิตนี่เขาน้อยได้ตัวนี้เขาน้อยเบาๆยากเราเขาได้ตัวนี้เขาน้อยเบายังเบิดเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเขาน้อยเบาเบิดเรื่องนี้ทีมนี่ขน้อยลงขอลงทุนลงหอด เสียทลายขนอยก็บอกว่าบ่มีขน้อยก็ปรสมสิบโตขน้อยก็ปรสมแต่ว่าเสียให้ขนอยไปเห็ดแนวเมืองก็นั่นก็นี่ขนอยเบา ข้าน้อยจะก่อก่อเนี่ยก่อธาตุก่อโบสถ์ก่อเนี่ยก่อสติสัมปัสญาของข้าน้อยนี่ให้แน่นหนาบ่มันบ่ทานเลยทานข้าน้อยมากนี่ก็ทาน ทานเนี่ยท่านออกจากลูกจากร้านท่านออกจากพี่จากน้องท่านวัตถุสิ่งทุกอย่างบ่มาท่านบ่นี่เมฆขมาออกมาวัตถุคนออกมา แต่ว่าไผสีจริงจัง คือข้าน้อยเอาเอา เอาตัวอย่างให้ฟังข้าน้อยเวลาสันเข่าเป็นยังขน้อยจะเอากระมังมา แต่ก็มีปัาสติขห้องสองสาม เดี๋ยวพิจารณาเบิ่งบอกขนาดจะว่าห้องให้ทาน ขนาดก็มานั่งทั้งหนาเพื่อยังเพื่อให้ทานกินแล้วเพื่อให้ทานกินถวยกินกระมังกินถวยของทานให้มันเกี่ยงให้มันหมื่นก่อนจังลุ่งเป็นระบบระเบียบ แต่ว่าพวกทานก็บ่เห็นยังคือเก่ามันนี่หัวหนาแขกบอกว่าเฮ้ยแม่แม่แม่พวกเขามาปฏิบัตินี่มิจตาพวกเขาเก่งบนพอแห่งทำไมพอให้เขาไปล้างถ่วยเอาเอง กินของไผ่ของมันขนาดเฮ็ดไห้แบบนี้ พวกเจ้าก็ยังบ่อยู่ ให้ไปล้างถ้วยเองพอดีบัดนี่สิบุมีน้ำใส่ถ้วยตัวหนึ่งจะสิล้างเป็นฟุ้ยข่อยเห็นให้พวกเจ้าเห็นอยู่ แต่ว่าข่อยเห็นให้เห็นซื่อๆเลยแต่ว่าพวกเจ้าก็บ่ตาม ก็ยังลงคือเก่ายังไปคือเก่ายังเห็นคือเก่า ขนาดเห็นเห็นเห็นไกลๆนี่นะเห็นบ้านนี้ ขั้นบ่ไดตัวหยาบจังได้สิบไรตัวละเอียดเนาะอันเจ้าปฏิบัติมากคุณอ่อนปฏิบัติมาสามสิบปีขยาแต่สั่งจังบาเจ้ายังสั่งบ่เป็นย้อนเจ้ารับตาเจ้าบ่บงมูมือสามมือคอยคุ้มพวกเจ้าตอนหลวงพ่อหนีคอยคุ้มพวกเจ้าให้มานังร่วมกันเห็นน้ำกันพุ่นทั้งหัวหนาเจ้าหัวหนาแข็งพุ่นเมื่อนั้นขอโทษเด้อตั้งคุ้มปีนี้นี่นะไก่สินี้เด้อเนาะ ให้มันเรียนทั้งฝรั่งทั้งลาวทั้งแฟนไทยก็ไปแล้วดูเลยเนาะมือนั่นฮะมือคุ้มกันมานางมายางน้ำกันเบิดทั้งฝรั่งทั้งอย่างฮะเบนบอเจ้าดีนอนคอยบ่ไดคอยว่าจะยังตายก็ตายจะแย่งก็คอยกับสิ่งนี้คือกันจะเขียนคอยกับบุษนจะบ่เขียนคอยกับบุษนจะดีนอนเรื่อยๆจะไปปุ๊บบ่แมนกะห่วงนอนจริง ๆ จะเห็นบ่ตัวห่วง อะไรล้วต้องง่วงจะเห็นมันบ่ได้ง่วงวันนั้นไม่ได้นอนกลางวันจะเห็นตัวง่วงบ่ตัวง่วงมันเป็นจะได้ตัวง่วงเพราะว่าวันนั้นไม่ได้นอนกลางวันนี่คือนอนพวกขน้อยนี่นะปฏิบัตินี่กลางเว้นนี่หะขน้อยบ่ได้นอนได้กลางคืนนอนมันเต็มอิ่มโดด ถ้าหลวงพ่อหอดสามทุ่มหรือหลวงพ่อบ่ได้นอนต้องไป บริฟังผมหลวงพ่อได้แต่กลางเว้นนี่บริโนอนจักดีมันยังง่วงงอเขานอนความง่วงมันบริบ้าคือ คือสั่งเนี่ยเนาะขันมาสั่งจะบริจะโง่ตาย มันมาแบบเดียบเดียบมันบอกข้าเจ้านอนตั้งแต่เจ็ดโมงใหญ่ดโมงเจ็ดโมงันมาอยู่ที่นี่คุณออดมามาอยู่ที่นี่บ้านยังมาฝืนมาทวนกระแส มาฝืนควมหูซื้อเก่ามาเฮียนเอาตัวเก่าให้มันออกไปเลยอันเ้ามานี่เ้าหนูมาตามกิเลสมันเตนนอกไปได้ก็พากันไปนอนปั๊บขันขันมันอยู่บนพูดเอาได้เกินได้อยู่รัสเวกัสนี่บริหารจะนอนจะดีได้ไปเกแขนจะมาแต่บานนี่มันใหม่เหตุใดบ่ได้จังหน่อยพวกเจ้าสั่งคนอยสิบให้คอยกินข้าวกินหนาคนอยก็เลยปล่อยโมทนานะ เออขันยุพุนเขาเห็นหนาเขาหน่อยเนี่ยโอ้ยเขาเขาเขาบหารได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ จะว่าขน่อยมักมักจะดีทีถึงสมมติมีหลวงพ่อขน่อยกะจัดบกเกี่ยวกับของกับหลวงพ่อได้ในตัวนี้ได้สติสัมปชัญญะได้ในตัวหูตัวรักษาได้บริเกี่ยวกับไผเรื่อง ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรตัวนี้แต่เรื่องนำมนต์ฝ่ายผู้ขอผู้แค้นนี่ขนมบ่าวมาหาพระคุณเจ้านี่ขนมกบ่าว พ่นขนมกบ่าวอีหยังขนมกบ่าวเป็นสีนำมนต์ให้ขนมอขนมก็ต้องให้เพิ่นหุ้นเพิ่นก่อนขั้นเพิ่นดีขนมยังเสียเอาันเพิ่นก็ยังเป็นอันนั้นคือกันอันนี้ถ้าเข้าใจนี่แต่ว่าสมมุติเข้ากับบ่ว่าพายังติดตัวใดก็เอาบากัน ถ้าอยากเข้าใจคือหลวงพ่อถามได้จะอยากเป็นจักพบ จะยังมาเกิดเป็นมนุษย์จากรักสิ้นหาจะยังเกิดย่งจากพระมีหันสีเป็นเทวดาจากพัฒนาจิตของเจ้าสิเป็นพานาหันจากกต้องพัฒนาจิตของเจ้า จะไปไดได้รมรัดเป็นมนุษย์นี่พัฒนาจิตได้ไม่ถูกสิ่งถูกอย่างถ้าจะเป็นเทวดาแต่คนมันแปลกดูบวายุบัตขน่อยเลยท่านปั๊บนี่เขาเป็นเทวดามันเทวดาเขาเวลาเขาสิตายเขาหลบพ่อนกันว่าไปสุคติเขาหลนมาเกิดเป็นมนุษย์ บัดคนมนุษย์คนนี่นะ อย่าเกิดเป็นเทวดาอย่าเป็นเมียไผอินผุนอันนั้นมันก็บ่เทียงเฮาสิเป็นไผอินเป็นพ่มมันในเวลานี่หน้าที่นี่ใจเฮามันเป็นอยัง เป็นใดนี่สิเป็นพานาหันแต่ขน่อยในบริบาลหรือเก่งกายอยังโอ้ยไ่ยอมมากับเบี้ยนใดใจเกิดนี่เลยบอก มันปรารถนาสิ่งเดียวแล้วมันช่เป็นยังกับยาสยเอามันจนบหน้าที่สุดท้ายจบในตัวนี้แต่ขอให้มุทนาน้ำในรายเรื่องผมว่ามันก็เสียงหอนมงจะนอนไม่พอประสิทธิ์เบาพดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเฮาตั้งใจดีของกินเกาหันปลาไปก่อนขน่อยค่อยบอกบอกของกินเกาปฏิบัติมาแต่เกาหันปลาไปก่อนเฮาต้องมาเอาตัวนี้จริงจังถ้ามันมาถึงจะนิดกับเฮาเนี่ยหลวงพ่อออกไปเนี่ย เจ้าก็โป่งป๊อบเจ้าก็บ่แปลกบ่เมื่อยบ่มึนแต่บ่าข่อยอันขน่อยนี่นะสีซ้ายไปพ่องนอขน่อยก็ไปได้อันหังขน่อยก็ไปไปไปศึกษาไปเฮียนหูแห้งได้เพิ่มปาดมีอีกแห้งได้เพิ่มข้อมหูไปเฮ็ดกินให้เขาอีกสิไปพ่องน้อยอยู่วัดพุทธในกรณียังไปเฮ็ดกินให้เขาอีกไปยังกอยาถ้าเขาเข้าใจในชีวิตของเขาเดี๋ยวมันสุขมันสนุก สินอนใช้กันนอนได้ขน่อยนี่บ่เป็นสิมานอนแต่นี้ได้ นอนหมอก นอนนี่สังนอนไหนเบิดทนทาน ทนทานย่อนยังย่อนจิตเขาฝึกดีแล้วจิตเขาบ่วันไหวจิตเขาบ่กระเฟื่องเอาอะไรตัวนี้เดียเป็นกอแก้วเดียสินอนดงนอนป่ากับบ่เป็นยังแต่ว่าทาไรเดียทาบ่เห็นเรื่อยเสื่อมทาบ่เห็นเรื่อยซ้ายนี่ขน่อยมักอยู่แบบไรขน่อยฝึกตัวนี้ มันต่อเนื่องตลอดเศร้าสีสมองนับจะอยู่บนนอนเพื่อนอาสียออกไป แต่บนนอนเพื่อนอะเห็นได้เบิดมีความหูสึกตัวทัวผอมท้าอะไรตัวนี้นี่โอ้ยสำนกเข้าสิเลยไปซอยผู้อื่นแต่ก็ซอยตัวเอง มันมันเข้ามาทั้งหูทั้งตาทั้งอย่างนี้คือหลวงพ่อถามได้จะถามภาษาอังกฤษคอยก็บอกเข้าใจแต่ว่าภาษาใจของเข้าใจรู้จักกับว่าเห็นน่ะศิลามันซ่อน มันก็พูดขึ้นตีคงจะตีด ติดบาสิลามันซ่อนสูตรแล้วมันสิไไปนั่นไปนี่ มันเสียนั่นนี่ มันติดมันก็ฟังเขาในนี่ จะนอนอยู่จากอะไรจะก็นอนดู ถ้าอยู่จิตใจสะอาดบติดกำยังเบิด ต้องเห็นหูสุกตัวทัว้อมนอน กับเบิงแต่หัวสุดตีนแต่ตีนสุดหัวบ่า มันเป็นไผ่กันแท้พูดเนี่ยเก็บละเอียดอ๋อตะมิดนี่เขาก็เก็บคือกัน เรื่องเรื่องใจนี่มันต้องไป มันต้องปรุงต้องแต่งของมันเนี่ยแต่ว่าเขาเลยเก็บละเอียด แต่ผินเด้พื้นฐานเข้าพวกเข้านี่ มันไปแถว สิไปเอาจิตดูเดียวตามที่จริงหลวงพ่อเทียนเถเห็นกายกับเห็นจิต เห็นเวทนาทุกสิ่งทุกอย่างนี่สุขทุกเวทนาเข้ามานี่ มันต้องมีเวทนา ถ้าว่ามีเวทนาจะได้เข้าสิมีหูกำหนาเวทนากำเจ็บปวด นี่เขาต้องเบิ่งให้มันสันสันเวทนาเนี่ยบ่เป็นของเป็นของบดีนะเขาเป็นของดีมาพัฒนาจิตของเขา ให้จิตของเฮาเข้มแข็ง ให้จิตของเฮาเห็นความจริงเพราะว่าธรรมของจริงอยู่ในตนตัวเฮานี่แต่ร่างกายนี่ฮะยังไปหาเสือผาดีๆหาเบนเพชรเบนพลอยนี่ถูกสิ่งถูกอย่างขั้นสิบเอาเรื่องเฮ็ดดีท้องนี่คนเขาเมื่ออันฟังเขาเมื่อนี่เขาเห็นเบาให้ฟังคักๆเมื่อนั้น คุณติ๊กเห็นแล้วก็บอกบอกให้เขาเขาไปขี้ไฟบ่า ขี้ไฟกับอันดีท็อกหันมันมันเป็นของคนละอย่างมันเป็นของโซโคขน้อยก็เลยบอกคุณตีว่า ดูเอ้ยขี้ไฟก็คือของโซโคโซโคก็คือของในร่างกายเอานี้มันก็คือการเบิดแทนแหละบ่ให้เขาไปเห็นเขาเห็นดีท็อกเพื่ออะไรเขาจนเราหอยสิบสองโมงพุ่นบันนี้ เห็นไห้สองคนอีกไห้เทิงฝรั่งเห็นบ่ในเผิดเป็นในขู่ฮะโอ้ยเขาสิว่าเบาเราเราเห็นไห้เราได้ว่าอุ้ย คนบ่ขึ้นบ่ฟันมาเจ้าสิมาเห็นไห้คอยแบบนี้ จับคอยแบบนี้จะบ่ขี่เดียนยังขนาอยก็เบาภาษาน่ะเราว่าโอ้ยคนนี้เสียเที่ยวเด้เสียเที่ยวให้หูในผมในยังเด็ก็ไปแป้งไปโรบไปยังไปถึงซึ่งทุกอย่างเด้ ถ้าเราไปเห็นบกขีเดียขีดานนั่งบุกให้เขาอีกอุ้ย เขาก็มากอดเห็นบ่ถ้าเฮาเข้าใจตัวนี้เดียเฮาบกขีเดียไผไผก็มีแต่หูกำนามเฮาสิไปเขียนเลย แต่ว่ามาในสถานนี้ต้องซอยเดือสิ่งกันในกัน เพื่อบำบับกายนี่ ให้อยู่คงทีให้เพื่อปฏิบัติคนมดีถ้ายังเขียนเนี่ยคุณเตี้ยบอกตำซื้อเล่มแม่เขาบอกซื้อยังไกลอยู่ เพราะว่ายังขีเดียนั้นขีเดียนี่อยู่ แม่เขาบอกความจริง แต่ว่าแม่ก็ดีใจที่ลูก เพราะเพียงแต่อ่านหนังสือนะมีความสมาธอันจัดดุทีมุ่นหลวงพ่อมาให้มาศึกษา อันนี้พวกลงมาศึกษาจะสียังขนเอาบ่ได้แต่ก็บ่ต้องเอามาศึกษาสุนานลูกะสิเป็นคนเข็มแข็ง เออเป็นคนเข็มแข็งบันิสิจัดการยังเดียวรอดคันมียังก็ดี แม่ก็ขอโมทนาน้ำเด้อทุกทุกอย่างที่ได้มารวมในสถานที่นี้ ขอพระคุณเจ้าจงมีแต่ความ สุขกายสบายใจญาติโยมที่สังสารตัวนี้คือการถึงเขาจะบริมาปฏิบัติกันมิเสนาสนาให้พวกเข้าได้ปฏิบัติก็ดีแล้วถึงมันยังก็ดีกันต้องอาศัยโยมอยู่กันนานเนี่ยพวกเจ้าคือกันท่านพวกแม่เบาพิษหรือ ผีเบาผิดอียังคือกันคุณแขกคือกันหายอภัยทานเมเดอร์อีกอย่างก็ดีจะไหนเฮาก็เดินทางนำกันนุ่งเหือลำเดียวกันเนี่ยเนาะจะไหนก็ซอยเหลือเสียงกันในกันหายเนาะเป็นว่าเบาคมไทยคมดาวอาจจะบกเข้าใจแน่กับยามันเนาะมันจะบ่ได้ผิดกันอันนี้ยม เออยกโทษให้แล้ว ยกโทษให้แล้วจตมู่บานยกโทษให้แล้วโมทนานำนะจริงๆด้วยขอโทษทุกคนนะคะโอเคเออเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำพิธีให้ เดี๋ยวก่อนเอาละโอ้ฟังแล้วสนุกดีเว้ยยไข่ดีว่าได้อารมณ์ดีเว้ยเออช่วยแท้ ให้กัญญาณมิตรปากร้ายแต่ใจดีนะตรงตรงเลยคืออย่างนี้นะถ้าตับใดเนี่ย คนไหนยังแข็งแรงไปไม่ป่วยไม่ไข้เนี่ยไปจัดอารมณ์ที่ไหนมาจะดึงไม่สนใจว่าอายุจะแปดสิบเก้าสิบอะขอให้แข็งแรงไปช่วยกันนะนะเพราะมันยากก็คนจะรับได้นี่นะ เพราะฉะนั้นว่าพวกเราไม่มีสิทธิ์ป่วยไม่มีสิทธิ์ตายเหมือนกันต้องจนควรคนควรจะเข้าใจ เราจะไปช่วยคนที่เขาต้องการนะนะแต่คนสองคนก็ช่างแต่คนไม่ต้องการนะไม่สนใจ เป็นร้อยเป็นพันไม่สนใจแต่คนที่ต้องการเรื่องเนี้ยอยู่ที่ไหนก็ต้องไปเพราะมันหายาก คนที่จะรับเรื่องนี้ได้นะไม่ใช่ธรรมดานะเป็นคนที่เรียกว่ามีมีการแสวงหามานานแล้ว แต่มันยังไม่เจอ แต่พอมาเจอเนี่ยทุกรายต้อง ต้องอยู่ตรงเนี้ย แต่ถ้าไม่อยู่นี่แสดงไม่เจออะไรเลยมันไปข้างหน้าก็ไม่เจออะไร เพราะตรงนี้ถือว่ามันมันเป็นแก่นของมันละเพราะว่ามันเป็นตัวสัมผัสตรงๆ สังเกตไหมพวกหลวงพ่อจะไม่เอาเรื่อง ชาดกนิทานเรื่องการฝันการเมืองประเพณีวัฒนธรรมเรามาพูดเลย สังเกตไหม เราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเลยเนี่ย เราจะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องเดียว เจาะเรื่องนี้เรื่องเดียว ถ้าเจาะเรื่องนี้เรื่องเดียวถึงเจ็ดวันถ้าไม่เข้าใจไหมเพราะว่าไม่ต้องไปฟังอะไรนะ หมดปัญญาพูดแล้วนะเพราะฉะนั้นเอาไปทำต่อให้ดี ๆ แล้วจะได้ของดี แล้วตรงถ้าหากว่าได้มีประสบการณ์ในหลายปีทำเรื่องนี้เรื่องเดียวนะ มันจะสนุกช่วยคน มันคิดช่วยคนทั้งโลกไม่ใช่ช่วย คนเฉพาะในแคนาดาเนี่ย ตราบใดที่คานไปได้เดินไปได้อยู่จะช่วย อายุเป็นร้อยก็ลงไปเพราะมนุษย์คนจะรู้เรื่องเรื่องนี้เรื่องเดียว เรื่องอื่นไม่จำเป็น ถ้ารู้เรื่องนี้หมายความว่าเรามันจะ ทุกเรื่องมันจะรู้ไปเอง แต่ถ้าไม่รู้เรื่องนี้ รู้เรื่องอื่นดีขนาดไหนก็เอาตัวไม่รอด เพราะมันไม่ใช่แก่นของเรื่อง พระพุทธเจ้าท่านแต่มันไม่มีทางเดียว คือตัวสตินี่แหละแต่สติจะมาในรูปแบบไหนก็ตาม แต่ขอให้มาลงที่สัมมาสติ คือมาดูกายดูใจเป็นนะนะ แต่ว่าอย่างที่คุณติ๊กผ่านมาเนี่ย ก็พอจะดูออกที่บอกว่าของ อาจารย์ประโมทกับของอาตมาเนี่ยคล้าย ๆกัน ดูให้ดี ๆ เนี่ย มันมันคล้ายแต่มันไม่เหมือน อันหนึ่งเขาเริ่มต้นที่ว่าดูใจ อันหนึ่งเริ่มต้นที่ดูกาย ทีนี้ถ้าหากว่าดูใจเนี่ย เอาอะไรไปดูใช่ไหมแต่ถ้าดูกายเนี่ยเอาอะไรไปดู ถ้าไม่เริ่มต้นที่ว่าบอกเอาสติไปดู เอาสติ เริ่มต้นที่ไหนไงใช่ไหมถ้ามันเริ่มต้นที่ใจ ใจมีตัวไหม มันมีตัว มันเริ่มต้นที่กายอ่ากายมีตัว เพราะฉะนั้นมันมันจะต้องมีหลัก เหมือนกับเราจะปักหลัก เนี่ย มันจะต้องมีที่ปักใช่ไหมแต่สมมุติเอาหลักนั้นไปปักที่มันไม่มีที่ปักเนี่ย มันก็ไม่ได้ เหมือนกันตัวสติเนี่ยเหมือนกัน มันก็จะต้องมีที่ลง ถ้าไปลงที่ใจเลยไม่ได้มันจะงลงถ้าเราจะปลูกต้นไม้มันลงที่ดิน น้ำใส่เข้าไปทีหลัง แต่ถ้าหากว่าคุณจะมีน้ำขนาดไหนก็ตามนะไม่มีดินนะปลูกต้นไม้ยากนะ เหมือนกัน น้ำเหมือนใจดินเหมือนกาย มันต้องมาปลูกที่ดินก่อน แต่น้ำลดไป แต่อาศัยกันแต่มันต้องปลูกที่ดินนะเพราะฉะนั้นอาศัยกัน เพราะนั้นในจุดนี้มาถึงบอกว่าถ้าใครมีพื้นฐานแบบหลวงพ่อเทียนไปแล้วเนี่ย ไปฟังธรรมะสายไหนก็เข้าใจหมด นะ เพราะว่าอะไร เพราะอันนี้มันคือหลักของสัมมาสติ เมื่อใครพูดเรื่องสติแล้วเนี่ย สติถูกสติผิดมันจะฟังออก ดังนั้นเองในจุดนี้มาถึงบอกว่า อืมธรรมะมันจะดสันอย่างที่แม่ไกสีว่านะก็ดูเหมือนจะทุรักทุเลแต่ว่าก็ไปได้ดีใช่ไหม ดูเหมือนจะทุรักทุเลคุณติ๊กจัดการมานะแต่พอถึงที่สุดแล้วมันก็ไปได้ดีของมันนะจ๊ะนี่เรียกว่าธรรมะจะดสันนะเพราะนั้นเองก็ในช่วง ที่เวลาที่เหลือเนี่ยเอาแม่สีทองว่ายังไงต่อไหมอ้าว